cacat eman plutrune bojo lemu ocok dipegat nek dipegat emang lumruke kenek gawe anget-angetan titik-titik lompok nol nek wis sakit col col dol terus sing golek jengkle arek nyentrik jaman saiki sing pikir uripi luar negeri kaate sampen tapi gawe rompi model koyo ini apa ya, rezeki pancene percaya makune cempoyo ngan koyo wong loro sepatune toti rambute dawa jodone dicoco gambar loro aku pian tau ngingu rambut gondrong pingin bentek nganggo kawat yo kepingin tripu ketutang gayaku sombong bar kaujanan boleh kaya wayang wong wong pencuri kawene keluyuran kudo arek wedo sampe tumple oh, noda Ironia kon ayo lagu bagus langsung tepak ya kondo suara ya kena bayar arisan ya ini ki luru bojo siji kira wangi bengok ya cukup ini kira wangi nyanyi berarti tali hai kabeh lali. Ngidung kok ya pegel ya. Iki lho aku sih eling, Bu. Mbok cocok mbok enggak? Jen tawang ana lintang cahaya. Aku ngantek iso kamu. tuntas kok no

jawab dulu mati kau Gak mampet asa tabu-tabuane kono. Cangkem kok puluk apa lo? Wah, kok niku enak-enak kinane jambi suruh enak-enak dadak uwur-uwur. Wah. Ngene lho awakmu kok orang rumangsani kok apa nek disenengi karo wong wedok. Wong wedok sak wong wedok sak buta ngene ya. Lho sing dadi masak budak ece buta ni. Apa nih tadi? Lak sholah ya lo. Oh. ngene lho ya. Apa? Jeneng pena kok gak mesti. Kadang-kadang ana sing aranane Tante Sun, ana sing aranane Mariam, wong jenenge Karjo ngono arek. Barang mau ngomong aja kaya ngono ya. Jeneng aku gawe jenenge sapa ae oleh sing Tante Sun, sing Mariam. Jenenge kan gak ngandung alkohol kan. Lah apa jeneng kok ngandung alkohol iku? Sak temene ngene, mulane aku mau nguber-nguber awakmu. Mau tangan iki wong cikalen to. Lho bener aku yang tanganku kaya ngene lho sing yeah. penting kan kualitas masih nyeneng. <laughs> Eta. Eh, apa? Tak takoni. Iya. Pernah mang ngomong jare nguber-nguber aku. Pernah aku herder ta ya apa nguber-nguber. Aja kaya ngono. Awakmu gak rumangsane kok apa sih marai. Oh. Lambene dipencuk. Oh, tambah tak tampek nge, parut ini wis. Ini ini ditampek durung waras kok tampek meneh. Lho, jare mindokno. <laughs> Eh ngene lho, yuk yo. Oke nyeloyo apa? Oh iya, Mbah, ngene Mbah ya. Mbah tengkulmu ngono. Nah ngene lho, kok iso swara gedhe ku biyen asale apa wedok kok suarane gedhe ku ya apa kaitane? Awakmu aja maido ya. Iya. Mulane aku suaraku gedhe ki biyen aku asal lak sinten aku. Oh, sing Oh, jare sing tau nyinden kebuyan kelopo iku ta? Lah sik tanggapan ono nganjuk ngono iku. <laughs> Asale ya apa kok iso ngene pian? Aku asale ora apa sing asale agora kaya ngene. Oh, kepengin enak suarane. Suaraku iso kepengin enak. Iya. Jare kanca-kanca iku ngene. Saiki ngene lho Jo, eh Jo kok. Lho. <laughs> Saiki lho yam jare ngono. Apa mune kepengin suaramu enak gora kok oh, hmm, Terus? Lah tak lakoni gora lho. Gora opo? Gora sing apik apa sing apik? Yo biasa cindil. <laughs> Lho kate kanca-kanca yang ngono ngandani jare iku lho nguntal cendil. Lah ya, bareng ngono ya apa? Bareng tak untal duduk cendil ya. Apa? Tekek. apa nih suara aku malah glorok-glorok kaya ngene. Oh, tadi ono jalarane ta iku biyen. Oh iya. Waduh, apa maca saiki wis luwih maju mana ya? Lho aja kaya oh, ngono. Sing kiwa iki ketok FIFA tak hmm. FIFA. Ngene titi ku sing kiwa. Iya. Sing tengen maya. Iya. Lho sing tengah iki aspal sing bener. <laughs> Sing tengah iki sing bener aspal iki. Iki wae maya ke tipa sing tengah aspal. Iya. Arena jukono sport tombok apa? Nang selender kene iki dadi tak kuancal jagamu iki den kon. Lah yo. Omonganmu sing enak kon gak ngerti nek disayangi wong yo apa lho. aku ngene loh, mulane aku iki sak temene ngejar-ngejar awakmu, awakmu kepengin opo sih nek pada umume ya. Iya. Nek wong seneng karo wong arek isik di bawah umur. Iya. Misale aku mbak awakmu kan jauh usiane kan. Iya, iya. Bumi di antara langit. Bumi, di antara langit ya. Iya. Nek awakmu kepengin opo tak tukono, kepengin jaluk kali tak tukono kali. Oh iya, ditembung marang gegelep wong loro ya. Enggak apa-apa. Sita. Wong wis kewut yo kagak pola apa. Kewut tu apa sih kewut? Tuwek tuwek. Lu masih kewut kewut tapi nek tahes apa? <laughs> tahes tahes. Kowe iki malangan tak ngajak malangan ta Lho, senajan no, mas kewut lho. Awak dia kan dulane kan sik tahes ta. Iya yo. Tapi kan komes. Iya yo semok semok. Lah kan komes kan ngono kan. Waduh klambine abang lek. Teko doan koyo kemamang. Kae namung. Iki mosok jahitna. <laughs> Waduh, seweke. Seweke diwiru lho kidekan brodol. Wirune rusak lho. Apa nek mari dober-ober. Dober-ober apa? Asu papat. <laughs> Omahmu sing enak kan. Lah wong wedok ngene lho ya apa. Lah lek tuku tempat tidur ukuran ya apa iki? Lho gak mesti wong aku tempat tidur gak tak tak turoni kok. Lho, lah iki apa? Ngaku nek bengi kan jaga. <laughs> Omahmu iki. jogo malam. Penak wong wedok kok jogo iki ya apa karepe? Dadi mosok jogone ta. Apane? Tak kelilingi. Walah, keliling nanti munggo ngono paling-paling keliling kampung. Oh, upamane ana wong geroso. Lho, tanggung jawab pun iki kampung saya kena maling. Ka ono sajo ka kono kono. Apa sebabnya kok gak maling? Sebabnya iki maling biyen yo aku. <laughs> iki apa diri-diri dhewe iki. Nek terus apa nek? Eh, lek peno kepengin munggah derajat nggon kono pilihan bayan, gelem tadi bayan. Ngomong kamu. <laughs> Kon iki durung percaya aku nek jeres mekna lho. Lho jeres apa? Wis jeres mekna diwedokna aku iki. Oh. Pokok wedok siok ya wisan. Wis wedok iya lho sak iki. Wah, ono rebu ece ta? Lho ya apa? Kalau <laughs> ono rebu tapi SNK ono. Lulu gelangan akar, Rambutnya belang akar. Iku wong wedok tau warok iki. Kita awakmu aja nyacat-nyacat. Penting kok aja kok anu ndredile awakku omong-omong. Wis barang aku wis komplit kon njaluk apa sih ta? Waduh. Apa sih ndok mau apa sih? Coba sepeda duwe. Sepeda motor komplit. Sak papat truk wolu kon. Tapi kanok bane. Ya kuwi jol nang gadukan kono besi tuwa kuwi sak. Lah ya nglumpukno besi tuwa kuwi ki Ya apa sih yu karepene kuwi yu jane ngono yu. Ngene lho aku mencak-mencak lambemu. Malah sing medok awakmu are. Kuwi temen ngene ya. Iya. Iki biyen lho. Wong iki ngro dadi rondo iki apa? Mulai zaman Jepang nganti saiki lho. Oh, pegatane gurga ta biyen. Omonganmu sing enak. Lah lho bojoku sik jamane sik awarahum. Wah. <laughs> Apa warahum ini? Bojo naus mati kan warahum? Oh, almarhum. Oh, ya. Almunium. Oh. Al? Al? Mar? Mar? Hum. Hum. Almarhum. Album. <laughs> Gak isa aku ngomong almarhum. Lu lagi? Lu aku perusut. Wah. Waduh itu mah numpak apa ring? Numpak sapi. <laughs> Lah apa numpak sapi lu? Ngomong kamu ya itu mah kalau masa aku numpak mobil. Oh sing itu ah, mobil mang. Cet cet putih mang. Cet putih duduk itu mang lah. Oh sing cet abang. Cet abang apa sapi nih mak? <laughs> Oh sing gak cet e, mang dah? Uh Oh sing balap balik nyuruh ngayu. E, Mulane tanganku pereng kabeh ya balik-balik benak non redil kon niku. Eh, jangan iki tuku prau to, lek pengen nduk menake tuku prau to, gampang tak lakonno dhewe. Wis ta, sanggup aku tuku prau oleh petang dino wis boleh wis, boleh dadi cikar maneh. Kon omong kok prau to dadi cikar maneh kon. Ya puret. Oh, ini nih, dagang aku lan akeh hari. Lu pernah ke dagang opo ya? Lu komplit, di omah aku pokok atas apa ya Woy, gombal opo ya gak nih? Lu aku nekak dinas gombalan di omah kabel. Ngomong-ngomong, pakai perbambungan ya. Opo ayo, anu dagang semongkok? Hmm, semongkok, biar aku rugi Apel? Apel, aku gak tau tak lakon nih. Rugi ya? Rugi, kulak sapi barang. Sapi ya rugi? Supi, eh, sapi kok. <laughs> <laughs> sapi kula kunang krian lho anggen Oh, sapi apa iku? Oh, sapi macam-macam ya, sapi presi ya. Oh, jare tau berubran merek sapi perkara apa iku? Lah tak uber ya apa wong sapine tak uber tak saut tampare pedot. Oh, lho lu saking gedene sapi. Oh, gedene sapi tak uber tak saut buntute ya pedot. Lah terus ya apa? Aku mbok sapi kok medel. <laughs> Lah apa? Lah lah. Pikun ya. Masih Polisi ku yo si MCR. Sing penting lak ngempakno. Oh, oh. aja kaya ngono. Ya, ayo anu, dagang-dagang anu ngono sik Kaset-kaset. Kaset komplit. Oh, tip-tip ya ono. Tip ono. Radio, radio am Iku apa? radio amfibi apa? Berbayar ah. Apa iki? Amplir. Amplir. Amplir mi. belajar apa? <laughs> Komplit aku. Oh. Aku iya. kok dagang iku loh. soalnya aku wis rugi akeh soalnya ya eh, perbuat aku dhewe saiki aku mau kirim-kirim dagangan ya anu perusahaan beting <laughs> beting ini kirim nang gone Lampung piro siji nang Lampung nang Lampung kirim siji nang Lampung kirim siji gaya apa Adeni jane anakmu. Wah, paling gak nang Lampung yo sak kapal paling. Ya. Mestine ngono. Lah, sak menuka iku sing nandangi sapa sing ngerjano? Yo tak tandangi dhewe yo tok pring dhewe. Wong aku iki macem-macem kok yo guru aji yo. Awakmu nek rono ta isine tak geraji ae iso ngono. Wah, ngene lho yo yo wong nyambut gawe gano eleke. Yo, pokoke gak pek pinek barangi pinek. Oh, barangi wong. Barangi wong ya. Mudah sakane ya. Pokoke yang halal. Ini lek upama ana wong lanang ngarepno ya. Lah aku ya siap ae lho. <laughs> Lah siape bareng begeget ya mundur wong lanang. Kaget kaget dicotol ya apa. Durung ngerti kok apa. Apa? <laughs> lanang. Oh, masih tua bayangan lawas ya. Oh, anggotmu ya. Oh, underdeal. Iya. <laughs> Lah dicetno mana po timbang bulak ngene. Ngawur kon tambangan <laughs> nyek Tapi menung soal apa dicetno kaya mobil nglontok iku. Peno mlayu kuat ini. Lho mlayu kuat ya. Mlayu? Heeh. Upama mlayu sak kilo kuat. Kuat. Upama 2 kilo? Kuat lho. 10 kilo? Mati. <laughs> Lah kok mati? <laughs> Lho, wong iki langganan lawa kok gak eling ya apa sih? Mati teman-teman. Ngancam patiku tawakmu. Apa sih? sak temen ngene mbok wong e duwe perasaan ya wong jenenge awakmu iki wong lanang nek ana wong wedok ngejar-ngejar iki kudu ngekeki ati lah awakmu lha ngekeki ati beno iya. aku bendino mangan dasi gerih ta ngekeki ati wong buntute dhoro ngadakno goblok toko kandungan apa sing maksud yang ngekeki ati awakmu duwe perasaan mbok sekali-kali awak dhewe iki dirayu ta apa oleh oh, lek dirayu gak ono ngarepe wong ngene wis marai gak, serem itu urine gedokan ae mari ngerai dislentikno jaran ngomong aku sing enak zaman arek waru kok kono kono karo aku kok padano karo iku yo enggak lho iki lono apa kancaku iya hmm arek tandes cek isi anu sanggup anu sanggup apa sanggup nandangi iya <laughs> Wah Nek dhewe kesanggupan aku bersedia lho. Tapi aja di anu, aja dicosi dicik. Wis dilambangi, digambari ae. Gambar-gambar Semar ta. Lembuk ngono lho dicik. Lu enggak maksudku nek dhewe pancene duwe tujuan temenan karo aku wis ta. Pokoke aku digawe apik gelem ae lho. Wong aja ora toret. Nah, ora toret ya tak kuancal temen. <laughs> Kok tak siap noter belon. <laughs> Oh, halo lah iku apa? Lah, lho Tante Sun. Lho, Mariam, Mariam. Oh iya. Wis suwe. wis suwe karo emang karo. Kan iki ya apa ya, Petorse? Apa? Tonggo male rame-rame. Ana apa? Ya, kok sak kampung kabeh padha geger sing rumah tangga. Apa apa? Ya apa? Wong bojone gawa iki. Hmm. Bojone sapa? Ya Yuja, Yuni, Yutarmi. Silana gak dientekno bekas iki. omong sing enak ya. Nek pak cuwiti untumu, tambah entek gak karo-karuan kok. golek metu butone susah wong lure gak kuat nyekel iki wong kalah kebongamu lek iki <laughs> kena tak kandhani ya lo heeh padha karo wong biasae hobine pitik utawa manuk begotot mm. lak terus ciri kasih dhewe-dhewe masih aku yang ngono nek nyanget wong ngerti ya oh nek Mariam iki apa cirine lho cirine delok entah. Opo? nek kencete bambang <laughs> Iku mau ngemangan lu, nek gak dibedil hancip gak gelem leren lu. Oh, doyan mangan dah. <laughs> Iya. Lawake tambah lemu aja nih. Kok wong mangan sego wis ade encet barang sih. Sikil ora ora ora kanggo ukuran, Cak. Apa? Sing penting ku wong kaya sikilku senajan gedhong wong ancane ahli olahraga. Iya. Iya, wong wedok saiki ya akeh sing olahraga lho. Oh iya, senam yo. Wingi ku aku sepak bola. Lho temenan. Oh, Pertandingan sepak bola Enggak ngerti wong tepuk tangan kaya ngono iku. Oh, perkara mlebokno ta? Sing mlebokno sapa aku tiba. <laughs> dadane neng wis nek panjene peno nganggur ana kesempatan mbok dulin-dulin nanggonku ta utawa nang Mekartolo. Oh ngono ta. Iya. Soale ngene gampang aku meneh tak dolan rono. Lho gak ngono soalnya nggih sebelah lak ana pabrik. kono nek luangan kono oh iya iya nek penuh jero kok luangan jero cukup lek dimungker ngono lho ngomong <laughs> mesti enak ngancam patiku ya seneng nek aku mati ya mati temen tak cocok pun Loh, gak sebelah pabrik ana primpetung didolok ketel aku kono sebelah yo kena gebeting ya <laughs> lho warta di war apa dondomane sak <laughs> iki model model opo pas ngene iki apa awakmu kok moto-moto kan maju iya gampang nih aku tak doron-doronane ya aku saiki tak lunga sik ya iya iya waktu ana kesempatan mampir nang kono aku sore ditanya kanca aku kanca sapa iki apa aku ati disco disco disco apa disco pinggir itu iya <laughs> ah, dah dah dah Waduh, bawa bawa nopo rek kon waduh lo, rek hmm kon gak isi nalar duwe tangga koyo ngono iki lho lah isi napa wong wong nyawa dhewe-dhewe lah kula apa ngurusi tangga iki nek cara aku duwe tangga koyo ngono ya metu tak jirat lho aja ngono arek iku playune nang jagal arek iku <laughs> lek genang pasar wis gak madolno jagal lek jagal banyane dua gingi iku ono lek satu selawi kilo ae Lah wingi lak kepethuk ana prapatan karo lurahku di sapa? Iya. Nen ya, Den. Napa, Pak? Hmm. Wayung kok gak mambu wis ndek anak. Hmm. Sing gajine masuk niku ni pancalan ya. Yo opo kaya ngono. Biar sebut. Arek kula di sisi dorajak padha. <laughs> Padha lemune. Temen lemu-lemu. Eh, iya. Lek anake ayu ah, bening. Wo. Karo. Yo iku lho. Lho iki putune. Lho, aku nemu nduk laran, <laughs> nduk laran tak gawa. Masalah ya eh? lho, anake. Anake lencir kuning. Iki mesok foto mung gambar wayang ini <laughs> oh, oh, iki. Sing walike keluar. Oh iya. Lho iki Lho. Hmm. Oh, anake wangir iki. Temen. Lencir kuning anake. Wis tak kira dhewe. Oh, dikira. Wis nek dadi bojoku, Wis mak niku dipites ngene. <laughs> Lah dipitas dipites iku gawe molotok. Ya enggak sih, lek panjenengan engko penuh seneng anake. Lek digawe terang-terangan, gak kira oleh wong mbokne durung duwe sisian. Kati anake dhisik. Ya gak kira lek wong kaya iku wong potongane kaya janggelan ngene kok. kepingin mbok ne kepingin apa makne kepingin duwe sisian ha iki nganggur kebone Pak Sadi. <laughs> Lah sisian brojol iki nak padha lemune. Weh, ayo diakal. Yo opo lho. Ayo dikasar ae. Yo. Iya. Di kertas gosok. Yo. Oh, oh gak ngono ngene lho. Aku tak omong-omongan barek makne. Mendak yo mrono. Peno oh, liwat tomburi, anak lak mesti ning kamar ae. Iya. Wis anu colongan ngono mari wis. Saya gak dioyok kandang oleh arek saiki iki temenan. Tapi nek ana apa-apa kon tanggung jawab. Lho ya ayo tanggung jawab wong lurus sih. Ngono. Aku lak sakno peno ah. Iya. Ya temenan lho aku kadung seneng hari ini. Ngono ah. Iya. Ngono peno liwat tumburi aku tak medhewet nyarek. Kok tadi sih carane nyolong arek wedok iku awan apa bengi? Ya bengi sih. Oh iya, kira-kira jam pira? Ya jam 10. 10 bengi. Iya. Wah, meripat rada limang aku iki. Jam pira? Eh, jam-jam loro ngono. Jam loro apa? <coughs> Awan. Semburu awan. Kon jauh digepu wong sak kampung ya. Ngora wedok ya lare wedok gelem gak apa-apa gak gelem ta. Wis beres wis. Muna. Iya. Ayo wis. Ayo. Ya ambek tangga. Ya apa lho kok iso gak gelem kalah ambek aku ya opo Karepe aku iki dekek mburi. Kok gak nyebut wong dekek sing wis tuwa kok gelem ngalah ambek aku. Nek ana wong lanang nyander ae. <laughs> Din, apa Pak? Loh. <laughs> Eh kurang ajarin nemen kok. Wong karo mak e lho kok iso diundang Pak e lho. Apa mau eling nek aku wingi ngetok pring wingi mbokno. <laughs> Aku iki bengong, sing bener kuwi apa sih? Sing bener ya apa lah awak rumangsamu sing dadekno awakmu nek gak aku kate sapa. <laughs> Lah iya, sampeyan ngerepoti. Ku nek aku gelem nyeluk emak dikongkon mama. Nah, kate ya apa wingan majuan zaman. Saiki ngene ya, sewaktu-waktu mbok menawa ana tamu, nek gak ana tamu sih gak apa-apa awakmu ngundang aku emak, tapi ana tamu ngundang mami. Mami? Iya. sampai kapan itu? Soale mak wis gak usum. Sing usum, sing usum mami lho. Lah, masih ngono mbok ndelok-ndelok kok. Oh. Sampeyan ku lho brai ku mbok pisan ae lakar dari an dari antok. Enggak. Engko metu diluk jari an, mlebu maneh ganti sepanan. Kone aja kaya ngono iki kemajuan zaman untuk menjaga kesehatan lho ya. Mulane wong tuwa iki berbuat kaya ngene-ngene ngono, bapakmu wis gak ono, awak dhewe kan golek anu seger segeran lho sekolah segeran apane Ala mau jam macam-macam lho ya wong lan wong tuwa golek seger-segeran padahal wingi aku ketemu seger ya gak iso seger. Sampeyan niku mbok nyebut kok omah, sampeyan ngono wis tuwa, aku iku lho isin. Tuwa lak wonge, ideologine sing penting. Sampeyan nggak gelem ngalah blas kok ambek aku. Ngalah apane? Saiki opo kaya saiki pedak popo awakmu tak cukupi. Lah saya kapan mau delok kaya aku ngene? Lah ya sampean lho kok iso bersih, iku sampean apaan lho sih? Lho ya opo. Lumrane aku sing kaya ngene iki mbok menawa sewaktu-waktu awak dhewe iki oleh umpan. Sampeyan caplok ngono ta? Lho enggak, maksudnya kan ngene. Iki berkat kemajuane kaum wanita saiki. Sampai kaum wanita. Kaum wanita sing kaya ngene iki senajan aku usia sudah lanjut, tapi yang penting awak dhewe kan memelihara wajah. wajahku nek dijarno biyen nak delok sing temen kaya iko sing darane sayuran pare lho. <laughs> Lak mriduk-mriduk ngono sih. Saiki kok iso halus iku diapakno aku ki lak kepengin terus ta. Wingi diasap karo botone Pak. <laughs> Iya, Mak. Iki dioperasi anggitmu. Eh, dioperasi. Lho, saiki maju zaman ya, saiki operasi plastik umume ya. Saiki wong irunge trepes, saiki dikepingin irunge di mancungno iso. Diapakno? Lho diganti irunge sapi kan. <laughs> Jadi rung sampe ini ke rumah sapi tak? Lo enggak, ini rung pasangan Lagi raiku ini mabian nak kendora ah. Terus tak siset? Ini ditarik nang buri ini Ini sari Ini sari kuping ini ya, wanang ini ditarik nang buri Seret ini Ngarupkan ini kenceng ya Kurang misal titik, narik Narik ini apa yang jebemblek kan ini <laughs> Ngomong-ngomong ya Nasi enur Ngomong-ngomong Apa? Kalian ngerasa anak sumpah loh mas Sumpah temen aku Lho saiki aku sak Joko awakmu iki sering ana omah, biyen aku sering coba luar Jawa, luar kota. Lah apa iku? Lho syuting film. Wah, Syuting film. Lho gak krungu aku. Aku lah gak ngerti ta film apa? Lho film kartun. <laughs> Kok iso film kartun iki? Lho film-film cerita iku lho, biyen nak ngene. Zamane awakmu durung ono ya. Hmm. Mak iki sik anu sik gadis. Iku sudah kejar kejaran kamu man anu lagi Aku Oh, sudah kejar kejaran bapak polisi. Loh ngawur aja. Jadi kembang amben. Eh. Loh, jadi kembangnya kampung kene aku bien angin. Kembang apa sih? Lu kembang jepun ya kene. Enggak maksudnya aku jadi prima dona nih wong sak kampung ini pak. Masuk mak? Loh main film Tarzan kota kan main aku bien. Oh, tarsan kota itu. Mm -mm. Tapi jadi apa itu? Tadi tadi baju lah aku. <laughs> tadi bajul iki lho. Iya apa ngene. Sampeyan kok jek gelem tadi bajul. Lho. Iya nek kepethuk wong berburu ae. Tembak mati. Iya sing gak enak ketemu bakul jamu ya. Lah iya nek ketemu bakul jamu. Ya dijopo iku ne. <laughs> Ya iku lho dijopo. Jopo apa ne? Tangkure kon iku. gak enak lah iku aku ah, ngomong. Ojo macem-macem kon iku, tasik ana tawarane ngono. Takon aku, anu ses, panggil aku sik ses oh, ya anu. Mbok ses kretek, mbok ses. Panggil aku ngene. Mau enggak main film? Ditawar ngono mau main film. Terus main apa? Aku ya gelem ae ngene ngomongi 1 jam 4 juta. Oh 1 jam 4 juta. Lah iku aku dhewe heran, 1 jam ini adekan apa kok 4? Adekan rancang udah pernah aku tau. Adekan gredu. Kok gredu lha apa? Lah aku biyen critane jogo gredu diperkosa wong liya. diperkosa awakku enggak batinku lho diperkosa Diperkosa karo wong liwat di dalan-dalan. Drama. Drama. Enggak iki ho anu honor filmnya. Oh. Honor ya, Horor ta? Humor. Eh ya horor. <laughs> horor ya horor. Sampe dadi apa? Lah ya iku aku critane digaji anu dibayar 4 juta iku. Ditarik truk teko ngene kebon binatang kono. <laughs> Tekan kene ngene Kota Madya. kocok. Apane tutuk kota Mas dia trepek. Tak nrimo dhuwit petang juta wak kowe sgem ya. Mengane saiki sampean tuwa. Tuwa. Mbok ndo omah ae. Gregeten kok tak kurungi. Lu kaya ngono, wong tuwa dikurungi. Lah malah neladungan malian. Iki mangko Om Slem kan iki. film sapa sih? Iku lho Sleman. Sleman Parong lho dalan, Bos. Ngomong ngomong film. Iku ya tek sampean ta. Lho biyen iku aku biyen. Iya. Kok akeh sih? Lho anyane aku niati koleksi kok. Iya. Bek sapa arek-arek mbok menawa rene tak sapa-sapa ngono. Kaono iki. Saiki nek ngono awakmu siap-siap lah toto-toto njero kono kamar. Apa? -apa? Iya aku tak anu tata-tata sih ya. Sampeyan tata apa mak ganti maneh, Mak? Lho enggak, aku aku nek nganggo rok iki keringeten terus. Lah ganti rok apa maneh? Ah, ganti rok abang terus rambutku tak ganti meneh. Ganti apa? Wingi rambut pasangan. Saiki. Wingi tak pit panen asu. Lah sampeyan <laughs> rambut pasangan enggak tahu dicucek. Masih ngono anu cuci ini lho, Mak. Lah iya, aku tak kandane waktu waktu tamu aku dibilangi ya. Siapa nek nyeluk? Mam. Mam. Ngono. Ya ojo mampet. <laughs> nemen wis nemen nemen wong tuwa aku monggo lho cek tak tolong kok sendirian sendirian golek sapa golek aku tak golek gajah Loh. lho gajane wis ngombong apa sih ujung PE <laughs> jangan perlu mbek apa sih yo perlu medhale sak anane masih ketemone ya yo iki paling tepat lek iki lek iki aja engko kok disembur ae abuh aku Ya, ya apa kabarnya? Ya kan apa-apa. Ya aku sumpek rasakno. Sungkan ambek tangga-tangga makane anggur aku sing gak tau metu. Ngene mari, ya. Makmu iki semproten gas ya. Terus. Karo bengi coreken ya. Lah kok banget aku ki masih ngono-ngono wong tuwa cak to lho. Jane aku ngono ya ngeman. Saking mak dhewe sing gak nurut. Monggo iku terus tetep dadi mrotu aku ngono. Sampeyan apakno? Wis gampang yo. Diapakno. Dolo cerene daginge ya. <laughs> Aja ngono ah. Ana <laughs> lek omak membahagiakan aku. Ngene lho ya, tresnamu kok mbak aku wis isi opo nomor? Aku mbak blak weh. Aku iki monggo tetep dadi mbek kon ngono wis gampang masalah mbokmu wis gampang. Siapa nemane? Engko tak anu tak uncalo nang pacet kono. Wah aja ngono tak anu. Ya cek cek ngemu petik horn ngono kono ya. Cek iku lek kanggo ngono-ngono iku pancen utun. Ngene iki ya nek krungu suarane wong lanang lak ngoping ae njero. Eh? Ngoping ae. Iku gak dublek iki. <laughs> Ya enggak. Cek tengen ta? Ya krungu ae. Nek krungu suarane wong lanang masih teko ngene, ana kromo kene. Krungu. Nek kliru jamune, Beb. Loh. Sapa paniku? Sapa sih? Wong aku ngomong dhewe kok. Aku ado segone ngintip. Iki jam piro mbokmu adus iki? Wong jam 10 bengi kok adus iki lho. Ya ngono. Hmm. Ya ngono. ngore njopo. Iku eh, kamar mandi ya. Lek aja yo aja lek sabunan biasa. Sabun apa iku? Kok golek tir ya lho. Wong iki takon "Mak, opo sih? Iku rupa sampean saiki kok iso ayu bersih. Aku mari cuci muka." Cuci muka ndok endi? Ngene blombangan kok. Aku iki takon tak iso ayu wong aku anake ae kalah. Dek iku sebraine koyo ngono. Tapi maju panjenengan, maju mbokmu. Gak tau mundur. Iya, sama ini. Lo gak dicurung, bareng orang kampung gak mundur. Ale. Sangat no slender, Pak. Siapa bani kutin? Eh, oh. damet tua tau sebuah bengok aja, waduh. Ini meraku juga warah-warah. <laughs> Masuk panggling bareng suaraku, Bapak. Nek iki. Lo lah. Lo ya, wis. Langganan. Mali kok langganan-langganan kok disi malan. Lambok lah Kak Uman, Mali. Sama ini pula. nyerang terus. Ngalah bare anak iyu, iyu wis. Ngalah apa maneh wong saiki gak ngalah kari temenan aku. Aku ono perlu aku rene. Perlu apa? Ya perlu karo peno. Lah nek perlu karo aku ya ngomong langsung nang aku nang kantor apa nang gone endi Kantor endi? Nah kantor pos dan giro. <laughs> ah, urae. Kok langsung anakku wae ngono. Iki ono barang. Barang ono barang sapa? Barang sapa? <laughs> Ana barang didol kok barangi sapa? Lah sing di barang lho sapa? Dari pun ku jerakan sembarang, kau nak uang dodolan kan? Dat si didodoli? Didol. Tidak lah. Tadi kalau di bagian situ. Yang si didodoli apa? Siapa kan didodoli? Lo si didodoli lo siapa? Si didodoli ku kang man, kata didol nang penuh. Hmm. Iku nak buku pon didol. ya tu pun gawe nanggrem. Gak mesti kok aku iki. aku sembarang sih apa tak golak ana bekupon tak tuku yo an. Yo ana becak rusak gelem. Gelem, tapi bekupon iki kadane perang persen. <laughs> Rusake apa? Iya. Rusak yo wis nemen duduk bekupon. Apa? Becak rusak gelem. Oh, becak rusak yo gelem. Motor rusak? Motor rusak yo gelem. Wong rusak. Ah, ya iku sing tantane. <laughs> Omong amo sing enak apa? Lho, lah iya. Lho, anak penuh nanti, Mang? Iki eh, ana ambure sing gak nawet. Oh, anu. Akeh sing gak nawet tante. Wes to ana. Iku lho sing dieling lho kopi. Gak usah aja ngodok wetan, Dik. Ngodok timah ya, Dik ya. Ki nyolet lambene mbokmu iki lho ya. Omong amu, omong. Wetan apa, Dik? Eh? Wetan kopi. Tak cingkir tutup. Kari adem e? Gak melok ngombe. Jantung ati. Gak usah nutup. Kari senenge dipangan asan. Lah ya apa wis pelu iki? Pangan acan iki Lah suasane wong untu wis graulan ya mana acan. Wah. Iki mang pakan tidur ya? Iya nganggo anu. kok ge ngadeg pakan tidur? Ngamur ae pakan tidur kaya apa gawe tidur gawe turu tok. Lah jare pakan tidur ku pakan turu. Iya tapi kanggo turu ya kanggo ngadeg omong kamu. Sembarang Pak Dik kenek kanggo ngadeg ya kenek kanggo turu ya kenek kok. Kok wis potong barang sih rambut e. Lah iki mau wingi teko salon pas. Kalau engko lagi nembel-nembel iku. Iki goblok lho. Aku nang salon, nang salon kap salon. Oh, nang salon. Tapi aku nggak duit pas jadi salon pas. Oh. Sing dipotong apa nih? Sing dipotong. dipotong apa nih? Ya rambutnya no. Wah, oh, lah kok gak kupinge dikatutno bisa nih? Iki lho kok terus ya. <laughs> Iya nek ana kuping dikatutno lah kok garujakan ya. Untune mijiti mun. Lho kedien lho. Lho, kok nek kelor <laughs> Kadang-kadang yo katutan jagung ngaten. Loh, mangan teko jagung jangan kelo. Teko jagung. Oh. Sampeyan teko jagung nang Jomban kono. Waduh sumbun. Apa? Saiki. Apa? Sumbun. Jagung. <laughs> Sumbun. Ono omonganmu pating pecah. Eh, Jalan lasen. <laughs> Jangan ngono kana. Aja ngaro-ngaro nostalgia. <laughs> Eh, Apa? Ono eling ditambek angkatan laut. Ya <laughs> gara-gara awakmu ngono. Mangan do goreng diseret arek-arek. <laughs> Lah penyone salah. Salah paning, sandal kari. <laughs> Macam-macam talo kono ngeling nek enggak enggak. Wis ngene lho yuk yo. Iki ono wong ngapi dodolan cuma penuh sing hati-hati dinane iki yo. Wong wingi lan opi-opi anduk ku kulon kena ana wong kelangan gedhe kulon digowo mbare arek. Gedhe guling lu dicolong. Maling. Lho ya opo. Lha kok kebangetan wong gedhe guling lu regane piro gowone ya angel gitu. Lho lah sumur ya digowo ta no. Wah kono ngawur aku. <laughs> Iki lho sing jeng ngompo ana strume ku apa jenenge? Graun. <laughs> Graun. Graun lha kok dikumpang ngene iku. Iya. Graun. <laughs> Ah, ora. Iku drakone wujud. Dragon gitu. Mulane sing ati-ati Ya. Aku ngilingno. Aku sakno. Dom nono barang ilang barang lak sakno. Iki dina apa sih? Iki nek gak salah yo. Dina apa iki? Sabtu pon. Oh, Sabtu pon piro Sabtu pon? Sabtu pon piro kabeh piro. Yang delok ae saiki piro aku. Nek tega piro enake? Lah nek pokoke gak rugi ngene ya. Kamu tau ndak 35 ya apa? Umpameane 72 kok ngono. Iki lak padha gendenge iki rek. Lah kok gedhean padha gendenge kok. Wong dino kok iso nyang-nyangan lho. Iki jam piro nang akeh hancur rene Bos Moro ditangkap aku. <laughs> Ngene ae. Bapak wis ana. Pokoke soal iku tanggung jawabku. Sewaktu-waktu mbok menokon ditangkep karo aku. Iya. Lha iku rezeki ku. <laughs> Wah, ya mati aku. Wis tak apa-apa lho wong ditangkep lho kene lho. Lho aku lak waduh lak bojone ngene wong tak goceng sing ruh waduh bojone Maria mek. E. Iya. Wong sing lanang ganteng iki wedok Rotok semuk sing gak ero teko doan lho, nggowo celeng arek ngono. <laughs> Omong amek teko mburi kaya celeng ngono. Teko ngarep kaya babi <laughs> padha ae. Padha ae ya. Eh. ojo kaya ngono gak apa-apa ah, soal iku lak. Aja gak gandolan lho. Oh, kok gandolan. Yo numpak oplet. Oh, <laughs> eh, iki tipe iki gak ganggu tak gawane. Kono aja anu wong wingi wis njaluk gramapon ya. arek iki angel pretel-pretelan angel iki mbak pretel-pretelan saiki panjenengan sing ulet arek lan saiki kadang-kadang yo ngomong-ngomong ngomong-ngomong heeh wis ono ae iku lho <laughs> ngepil <laughs> aku dhewe keseringan dipil wis sing mana gak iso ngepil lah iya saiki ojo enak-enak lawang wis kok kancing apa kadang dibuat sik yo lho oh, apa iki sing iki kemrengan Gumleng. Apa weteng kuwi? Ora apa. Lho, lho kon. Lho kok akeh temen? Si, si. Eh, suara Yo. Kok akeh temen apa iki? Anu mesti cikar liwat. Cikar. Lha apa cikar liwat? Lho, ndelok niki lho, ndelok. Lho. Oh. Lho. Lho. Oh, eh, lho. Lho. Lho. Maling. Lho. Maling. Maling. Eh, maling. Maling. Maling. Maling. apa sih? Cara iramane kono. Oh. Lho, jelas iki wong salah iki. Wong salah. Wis, tututono, tututono. Apa kepang ya? Tututono. Mari. Lho, tututono ayo. Aku tak boleh anake, Mas. cicili tak junjung. Wah, tak ketetep amben lagi, Mang. Bareng gelodak, wis. Tetap bedes belek iku mengeri. Wah, aku melayu sifat kuping. Wah, wah, wah, ini gak melayu terus. Jawil no maling temenan aku. Pumpung durung gaya, kono senter. Kono sentolop melayu aja, sing bawanter, wis. Waduh, waduh Lho, kok iki wedok celuk wak. Lho. Apa niku? Lah yo bener lah apa ganti pakaian nireng? yo. Lah wong aku wong bengi-bengi karo kanggo patroli ngono. Bocor <laughs> kulo wak. Gus niku wau mboten salah. Ora ora. Yo lah wis lah wis ora balik wau. Lho ono maling. Lho mau kartolo mrene dadak ono maling yang jope ku malu ngono. Lho sing dipetok maling apa mawon? Lah sing digawa ya maling Lho. Kok digawa malinge? Maling omah yo nggawa maling. Nggawa sapa <laughs> maling? Wau rae. Sampeyan kelangan apa? Sampeyan iki? Malinge durung gawa. Yo jane ono sing dicolong. anak iyu iki ya terus konangan melayu lah iki nguber maling sing makne iki anake aku sing gawa lho lho lah maling gawa sapa mbo karo lha ngono gak omongne kon gawa aku lah ngono <laughs> lah saiki anakku karep ya sing dicolong jangan anakku to iya lah saiki malinge gak le apa-apa malinge melayu gak gawa apa-apa lah goblok lah kuwi aku sing ngomong maling mesti dober Pak Yu lah saiki dober saiki malinge mayune nang ndi kan iki kedul Ana ngene aku tak mlayu ngalor ae. Lho. Pas dhewe-dhewe, Mak. Engko ketemu e kono. Oh. <laughs> Eh, apa iki sampean jaga ta? Kowe jaga ni wae, bengi iki yo jaga. Tak kok gabul blek. Lho, nek ditendang maling kok golong koming, ni, wae. Hmm, jaga tendang maling, jaga golong koming. Ya kok banget kan jaga sampe ketendang maling. Eh, didelok kono dinding. Dinding. Lho, apa? Pak Yusuf kok ngdisik. Ya lho, gendong. Iki Pak Apa? Ya wis sampe gendong lawan nggih. Kon ngawur arek. Ya kene tumpuan papa. <laughs> Ngawur. Iku iku. Lah iki rupane. Iki kembul-kembul sarung. Papa, tak dudung nek kecek lek pabuk. Iku iku. Ayo rene rene. Ayo ayo. Ayo Ayo. Ayo. Ayo iki maling. Ah, aku ini. Ayo kan. Lho kok iso lho awakmu. Lho wak. Kok iso maling ngono kene lah. Sing maling sapa? Lah iki mah dadi kejar-kejaran nih. Eh? Kok kene ngomong-ngomong lah kali maling ngono iki. Engkale maling lah iki munawar ini kok. aku are ya. Lho awakmu bare. Aku mlebu niatku gak maling. Lah apa? Jopo. Ya padha ae war. Sik famili ngene. Oh ah, maling kan. Kenapa ayu niku ayu? Saman saiki ngene wong jenenge berbuat sing gak bener ya. Niate takokno lapo karo. Aku mesti jopo Dunia brono penuh, masa Tapi kan iki wis anu anu menurut peraturan gak boleh melanggar iki jenenge. Ya wis ngerti. Awakmu kudu langsung nang kantor agraria. Heh. <laughs> niat ngene aku ngaku terang-terangan. Apa? Oh? Aku iki niat ya sing tak jupuk iku duduk dunia ben, eh tapi anak penuh. Lah terus anakku karepku tak corong. Kata diapakno aku iki. Tolong kata diapakno. Ya di brengkes ya kena. Kok brengkes? Niatku eh? ku tak rapi. Apamu kudu seneng ambek anakku ngono ah Ya apa? Enggak aku sepeda iki. Lho. Kowe sapa? Lho lho. Wong sing dudu nang aku. Ya apa potonganmu kaya ulet-ulet kluwih iki lho kok. <laughs> warek kok bules iki yo apa kon iki? Lah iki ati kok colong aku lak gauman. Lah nek terus arek iki kon kawin, aku iki lak nganggur aku. Wis ta ngene ae awakmu aja kuwatir ya. Ditini oleh tolo. Kan enak kesempatan iki ana cerepane. <laughs> Wis ta gak apa-apa. Tolo. Lah, iki padha karo mangan pung beneman lo aku lo. Wis gampang keseretan aku iki wis. Ngene war wong iki ya wong jodoh gak kena semono wong. Iya iya yo. Awakmu lak wis tak ancam aku. <laughs> Wis gawan, jaman kaya ngono kan saiki awakmu. Awak kan tak eling-eling ngene warung jeneng awakmu iku wis kudu tau seneng, tak senengi, tapi yeah. durung kena barang saiki wis kecanda. Kadhe lha apa ayo ngomong. Oh. Banti ingin mari, Mas. Lho, saiki awakmu jawab ayo. Lho, lho, lho. Lho, eh, Wis wani nyerao timbang kon kok bongkon. <laughs> Lah iki wong wedok tak tekan iki. Lho gak ngono nek anten awak kepengin nyoba aku ayo dik padha lanang. Kliru lho, Wong nesu ya kliru kaya <laughs> Wah, ayo, ayo. Apa apa? Sampe iki wedok talane wae kok nang brengos wae. Ya ya ron dhewe nek kepengin nyobak ngono. <laughs> Lah ya wong wedok liwat otis sak menjalin-menjalin ngene. <laughs> Ya apa? Ngene. Darane peniki ngirotine gak gak kene wong jan iki wong sir aku ya. Iya iya. Mesti babone gak apa-apa ya. Wah iki iki dereman iki lho temen. Tapi terang-terangan lho. Aku mulih dijak mulih nang omah omahe Ning ya. Eh gak suwe no, iku lho. Apa? Seminggu Eh, te bisin dadak aku iki. Lho, gak apa-apa nek ketane wong e kaya keras kaya anu tapi lunak. Lumer. Lumer. Tapi lek ketindian yo ampek nguku mah. <laughs> Rayu kaya coba kepinru rayuan. Yo rayu entah aku iki bisa bisan rak mosok ana 10 tahun gak rayu-rayuan. Aku iki rayu makmu, Tin. Iki mak iki haus darah. Iya lho lho. Apa sok Dracula aku. Macem medeni. Kartolo. Aku ojo sama ngerayu lho. Jempok tanganku tak jempak eh tak empakno ndek pundake. Wis wis wis darahku terus turun turun ngono Tapi lek beno kena karo yo gak mesti gak tuh. Kata-kata mutiara nih. Tapi biyen yo aku wis seru. Biyen iku sopone tero penyinden biyen. Iya. Eling sindenane. Oh biyen wis lali. Oh. Biyen aku ya ta menyinden. Ya. Masa ingin jadi wayang ke biyan lo. Ya. Ke sore nanti esok moro besan terus. <laughs> moro besan moro bangun terus. Ojo dolan. Lan wong pri. Ya. <laughs> Ya. Biyan. Ndiana ngono iki. Ya. Ndiana wong. Wong mati apa <laughs> urip? Urip. Ndi ana wong mati ba. Iya. Linyang donya nana nana nana. <laughs> Samale kliru. Raka kakar karuan. Iku biyen saiki wis walung aku saiki seneng kok diku ya dadi aku. Oh, iya. Wis saiki ngene ya. Aku tetep oleh iki lah menawar tetep oleh Nah, ning iki ning Maryam iya. Disekseni hancur iki lho. <laughs> Lho nek wis prabone saya ndelok niku wae. Dadi iso nek kawin mergo ber-ber maling. Tapi gak apa-apa kon kawin yo nang kantor kena ipan, dene makne kita kawin. Jadi nanti <clears throat> iki aku gak gak nang kenaipan, yo ya gak nang gereja. Pas kula mawon nggih. Lah napa? kombongi petik mawon. ngawur mawon sampeyan wong kawinan kok ngene kombongi petik napa sih? Anu wong teng pos mawon. Kok oh, ya nopo lak tangkepan kula niki. Anggo petik horen ya. <laughs> Ngawur ae wong. Oh, terima no petik kalkun. Ngene kalkun kaya ngene ana to li awakmu lah. Lah iya aku kaya ngene. Ya ning terang-terangan pemung burung bojo jange dadi bojo aku gelemis. Tapi omahe ayo dhewe-dhewe. Oma dede kan disindangi wong rumah tangga ngawur. Lu gak ngono anak penuh sejek no, penuh mbek aku siji ngene lho. Yo manyar lho, yo manyar di koyo pawonane wong obong botol lho ngono <laughs> wong lho. Wong wong senang-senang kok nek sabang kabeh. <laughs> Waduh mepet ae. Kabeh tak kidungi kok. Iso aku iso ngidung. Iso, sik kok ngono nabuh kono lho. Yo ayo makmu iso ngidung pin. Iso. Tarik suara Mak.